Ве поздравувам, драги присутни, браке и сестри, драги пријатели. Облагодарам на брат Данило, што ни упати Божик на порака ово утро. Јас би сакал да ви посакам и од своја страна срекна нова година за сите оние со кои што не се видовме од лани, значи од предходната сабота до сега. Денес нема да зборувам јас ниту за Христовото раѓање, ово утро, но еден битен аспект во врска со Христовото овоплотување или отелотворување, ќе стане збор за тоа оваа вечер. Затоа, ако можете, поведете на нашето вечерно богослужение со почеток во 18 часот. Да не биде како еден наш брат кој ше дојде во 19 часот мејатата сабота <laughs> на крајот од богослужението. Значи вечер во 18 часот ќе зборуваме за еден битен аспект на Христовото овоплотување, односно земањето на нашата човечка природа во Витлеем, кој што е многу занемарен денес, не само во христијанскиот свет, току во последно време е многу занемарен и во адвентистичката црква затоа повеќе вечерва, а денес ќе зборувам за една тема која што ја најавив, ако се секјавате, меѓутоа бидејќи беше тоа лани кога ја најавив, може би не се секјавате, пред три саботи, самиот наслов на темата е еден збор и гласи соборност. Значи, денес ќе проучуваме за соборноста на црквата, како суштински многу битен елемент за црковност. Рековме, за да се биде црква, не е меродавно признанието од државата, не е меродавно признанието од Обединетите нации, не е меродавно признанието од СЕРЕСТА или екуменското движење или светскиот сојуз на црквите, туку беа меродавни некои принципи за кои што зборувавме во во проповедите под наслов «Контроверза» при крајот на минатата година и ќе се надоврзаме сега на овој најважниот принцип, принципот на соборноста. И аз би сакал на самиот почеток да отвориме во Евангелието според Матеј 18 глава. Значи во првото Евангелие Евангелијето според Матеј, 18-та глава, ќе прочитаме многу познати зборови, но денес ќе откриеме што тие зборови во суштина значат. Нешто што може би никогаш не сте размислувале и никогаш не сте помислиле и никогаш не ви паднало на ум во досегашното проучување. Пред да го читаме библискиот текст, ја користам приликата од своја страна да пренесам поздрави до црквата, кои што сега ми дојдоа на ум. Имено ова недела бев посетен тука од брат Драги од Велес и тој ми порача да ве поздравам не само од негово лично име, туку од името на целата Велеска црква, бедеќи тој така рече дека целата Велеска црква не поздравува. А исто така и брат Борче, кој што денес е во Штип на богослужение, значи не е таму на одмор, тука е на богослужение, ми порача да ве поздравам од црквата во Штип. Значи, тој така веќе го нарекува тоа а, нивно собрание, црквата во Штип, иако според библиската терминологија тоа е една домашна црква, како што и биле сите христијански цркви во времето на апостолите во во времето на <clears throat> првиот век, како што читаме во книгата Дела на апостолите и во Павловите посланија. Да се вратиме на нашиот стих. Значи, во Матеј 18 глава, ќе ги прочитаме и 19-тиот и 20-тиот стих. Двата стиха се битни. Исус вели, пак ви велам, ако двајца од вас, колку мина? Двајца. Колку сме ние тука? Многу повеќе од двајца. Фала на Бога. Но за Исуса е потребен доволен услов да бидете двајца. Но што? Ако двајца од вас, е се што е битното, се согласат на земјата да молат за нешто, што и да било, ќе им биде дадено од мојот Отец Небесен. Замислете. Што е потребно да направат тие двајца? Да бидат меѓу себе согласни. И сега, оваа мисла е развиена во, многу повеќе во наредниот 20 стих. Зашто каде се двајца или тројца, што? Каде што се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас среде нив на убави зборови, што мислите. Меѓутоа, овие зборови може би, иако ви се познати, до сега не сме ги читале во својето суштинско значење. Вообичајно луѓето вака ги разбираат овие зборови. Било кои двајца или тројца, да се најдат било каде и да се молат заедно на Бога, тие си формираат една своја црква. Со други зборови, не е потребно да се припаѓа на некоја верска заедница, доста се соберат двајци и тројца некаде дома, например, или надворна природа, и тие се се веќе црква, не ли е така? Дали може би вие така сте ги разбирале овие зборови? ќе видиме дека не е така. Она што е битно е да се биде собран. Зашто двајте или тројца можат да се одвојат од телото Христово, така, можат. Ако двајте или тројца се одвојат, пример се скарале со други, и се одвоиле, еве, за да го направам ова појасно, ќе отвориме и ќе разгледаме еден конкретен пример што бил проблем уште во времето на апостолите и каде на друго место, ако не, во најпроблематичната црква. Која била најпроблематичната местна црква во апостолскиот период? Коринт. Се враќаме за момент во Коринт само не физички, <laughs> туку се нашите мисли. Една од причините зашто настануваат делби и поделби меѓу христијаните, а денес и меѓу адвентистите, зашто и ние, повеќето од нас сме биле сведоци, е пред се појавата, уште кога се заедно, појавата на фракционерство во самата црква. И веќе тоа представува почеток на делби, почеток на одвојување, почеток на секташење, ако сакате. Почеток на секташтво, бидејќи кога зборувавме за тоа што е црквата, рековме дека погрешното свакање дека црквата е деноминацијата, ја прави ништо повеќе од Сдружение на граѓани или политичка партија. Само во случајов партија со некоја верска идеологија. Но црквата не е тоа. Црквата не е човечка организација која што си има некоја верска идеологија, христијанска или библиска, или библиски поглед на свет. Црквата е црква затоа што е таа телото Христово, а не затоа што е Сдружение на граѓани или еден вид партија со некаква библиска или верска идеологија. И тоа ќе го споменеме малку подоцна уште еднаш. Како, кој бил проблемот во Коринската црква, според апостол Павле, на ова поле, на полето на фракционерство, на дробење на црквата? Еве конкретниот пример, што се наоѓа во првото послание до коринтијаните, третата глава, И ќе почнем да читам од првиот стих па натаму. Видете што тука се кажува. Значи, прва Коринтијаните од трет, третата глава од првиот стих па надолу. Апостолот вели, јас, браќа, не можев да ви зборувам како на духовни, туку како на телесни, како на деца во Христос. Значи, оние кои што на почетокот од посланието апостолот Павлим се обраке како на светии, се ги прогласува не за духовни, туку за телесни. И што е најголемиот доказ за телесност, според неговите зборови? Значи, тој подоцна ке зборува за неморалот или блудот на некој си таму во црквата, или за некои други проблеми, или за лажниот дар на јазици, или за е, некои проблеми кои што се препознатливи и во денешното христијанство, а кои што постоеле уште тогаш. Со млеко ве напоив не со јадење, зашто уште не можете да го примите, а и сега уште не можете. Што не можете да примите? Духовното јадење. Се уште имате потреба од млеко. И сега третиот стик вели, бидејќи уште сте телесни. И на вистина што меѓу вас има завист, кавга и неслога, значи што, што беше спротивното на оваа неслога, каде што се двајца согласни. Меѓутоа, во што согласни? <laughs> Не може да се согласиме двајца или тројца да продаваме дрога. Каде што се двајца или тројца собрани во моје име. Е сега, ова не значи дека е доволно да се соберат некаде двајца-тројца, одвоени од некоја поголема целина, и само да се молат во Христово име. Значи, ако некој, двај, па макар биле и двајца и тројца, заради неслога, кавга, завист, се одвојат на страна од останатите, браке и сестри, со други зборови, ако тие самите направат раскол, ако тие самите и таму одвоени си се молат во Христово име, дали е Христос таму со нив? Да или не? Не, затоа што тие се одвоиле заради X причини, телесни причини, завист, кавга, неслога, како сакате, сите тие спаѓаат во овие категории. И така одвоени таму се молат во името Христово, дали е Христос таму со нив? Не, затоа што тие не се собрани во негово име, туку се тие одвоени. Значи, тука навлегуваме во суштината на тоа што значи да се биде собран. Односно, суштината е соборноста. Ние не може да негуваме завист, кавга, да имаме кавга или неслога со брака и сестри, и така ќе се, се одвоиме од нив, и не сакаме повеќе да ги гледаме нив, и не сакаме повеќе да имаме работа со нив, и ние самите, меѓу себе што си имаме така некој заеднички јазик, ќе се се молиме во Христово име и Исус ќе биде со нас, ќе не благослови. Па после таму некоја друга групичка ќе се се одвои во Христово име и таа ќе се се моли таму со се уште нерешени проблеми со други браќа и сестри. И на тој начин се создаваат разни фракции и Христос не е со нив, со нито една од нив. Зошто? Значи, кога меѓу вас има завист, кавга и неслога, вели третиот стих, не сте ли телесни и не живеете ли како обични луѓе? Значи, тогаш сте телесни, не сте духовни. И конкретен пример, зашто кога еден вели, јас сум Павлов, значи некоја група, некоја фракција во црквата, себе си се нарекувала со Павловото име. Може би тие биле првите павликијани во историјата. Друг вели, јас сум Аполосов, не сте ли тогаш телесни? Или како што еден наш брат велеше порано, не сме ли сите ние аслимовски? И случај. Меѓутоа, постојат многу повеќе браке и сестри, кои што појдава по патот на еден човек, по име Јан Полсон, по патот на одвојување од своите браке и сестри, и тие мислат дека Христос е со нив, и тие мислат дека пошле, дека се со црквата, Затоа што не знаат што е црквата. Црквата не е деноминацијата. Црквата не е ниту оваа зграда, ниту најголемата катедрала, рековме, но црквата не е деноминацијата. Уште помалку еден човек. Па дали е тоа Полсон или некој друг? Не може еден човек, авторитетот на еден човек не е црквата. Црквата е што? Црквата е телото Христово, во кое што се собрани Кои? Оние што се крстени во неговото име. Ама собрани. Неодвоени. Нераскарани. Собрани. Кога после по патот на Полсен, подржале раскол, одвојување, белба. Полсен направи греф против црквата. Греф против Христовото тело. Затоа што го разби единството на црквата се работи за греф против соборноста на црквата. Ако треба оваа црква да го промени своето место на богослужение, на собирање, без оглед дали тоа е кино влаа или дом на градежниците, или не знам која друга сала, тоа треба да биде одлука на самата црква. Значи, самата црква на своето собрание – во својата соборност, со други зборови, треба да донесе таква одлука. Не може еден човек да ги повика верниците, па макар тоа бил на некоја висока функција, да отидат да го променат своето место на богослужение. И се со цел за да бидат одвоени од некој со кој што не се согласуваат. Тоа е раскол. Тоа не е црква. Тоа не е соборот. Првиот таков голем раскол во историјата настанал во 11. век, кога еден од епископите, оној во Рим, себе си се прогласил за поголем од што? Од соборот на сите други епископи. Значи, место, место соборот да одлучува, за некои спорни прашања, сите заедно, како што дотогаш правеле на вселенските собори на црквата во првиот милениум, Римскиот папа рекол, сега не треба да решава собор, бидеќи јас сум тој. Јас сум тој кој што, кој што одлучува. Јас сум тој кој што диктира. И сите треба да ме слушаат мене еден епископ си ја присвоил за себе, си ја присвоил власта на целата црква. Тој самиот да им диктира на другите. Една од причините на тогашниот раскол беше прашањето за саботата. Јас ќе искористам оваа прилика да споменам конкретен историски пример, кога кардиналот Хумберт, кој што бил начело на папската делегација во Цариград, во 1054 година, и кој што <clears throat> го предизвика расколот, отворено изјавил дека сите источни цркви во тогашна Византија се виновни што ја празнуваат саботата заедно со евреите, за него е тоа кривично дело. Значи, празнувањето на саботата било кривично дело за сваќањето на, на Римо-католичката црква, затоа што сите источни цркви ја празнувале саботата во тоа време како историски факт. Кога во 11. век? Сите православни цркви во 11. век ја празнувале саботата. Дека тоа не било само обвинение од страна на католичкиот кардинал, сведочи изјавата на Цареградскиот патриарх Михаил Кирулари, кој што во своето послание до Антиохискиот патриарх, значи еден поглавар на една православна црква, на друга поместна црква во Антиохија, сообштувајќи му ја жалосната вест за расколот што се случил во Цариград, и во попрашање на саботата, пишувајќи му, му вели дека ние треба да го почитуваме саботниот ден, како и господовиот ден, а не да работиме во тој ден, како што било воведена пракса на Запад од страна на Римската црква. Е сега, зашто, освен другите прашања, кои што биле причина за неслога и раскол во тоа време, Зошто и саботата не добила шанса на еден нов вселенски собор да се расправа тоа прашање и да се утврди што треба, а што не треба да се прави. Цареградскиот патриарх барал собор да ги одлучи спорните прашања. Но римскиот папа велел не, не треба собор, току сите треба да се покорите на оно што јас го велам. Значи, Че кога еден човек ќе си го земе местото на Бог, ќе застане на негово место и ќе го узурпира Божиот авторитет со тоа што ќе се прогласи себе си за поголем. Значи тој како единка ќе се прогласи себе си за поголем од црквата, од сите други, тогаш тој предизвикува раскол. Затоа јас тврдам дека Јан Полсон предизвика раскол. А забележавме случај, еден друг пример, каде што една личност, која што тогаш се согласуваше со него и со неговиот раскол пред 18 години, сега му направи инцидент, како што читахам пред три, пред три недели, му направи инцидент на сегашни председател на Генерална конференција околу прашањето на ракоположување на жените. Таа личност беше поддржана од незената бунтовничка област, Викторија, која што отворено се бунтува против одлуките на две, не на едно, на две заседанија на Генералната конференција. Против ракоположувањето на жени за пастори и старешини. Значи, тогаш беше поддржан од неизина страна Полсен, за да се направи раскол, а сега, сега е покажан бунт против и конкретен инцидент против сегашниот председател на Генерална конференција. Сега некој ќе рече, тогаш биле за Генерална конференција, сега се против. Јас, реч, јас ке речем не, затоа што Полсен не е Генерална конференција. Тогаш биле за раскол, затоа што отишле по паметот на еден човек, а тој не е црквата, како што папата сам не е црквата, иако тој тоа мисли дека е и тврди дека е, и милиарда луѓе веруваат дека тоа е. Тогаш биле за раскол и сега, сега со најновиот инцидент во Австралија, е повторно подржан расколот. Затоа јас реков дека се работи во двата случаја се работи за бунт против еден ист авторитет, против соборноста на црквата. Не е битно кој човек е во прашање, дали председател на генерална конференција или не знам која друга функција, битно е кога се постапува против одлуката на целиот собор, на целото собрание, без оглед дали тоа собор на една местна црква, или се узурпира неизинот авторитет, или е тоа собор на целата црква, по целата земја, како што се нарекува Вселенски собор во минатото, се работи за повреда на еден ист авторитет, на соборноста на црквата, против соборот. Значи не е Критериумот тоа што сегашниот председател на Генерал конференција е така да речем духовен човек кој што остава впечаток на посветен на и кој што сака да спроведе некои реформи, па дури и да да направи се што треба за да се случи позниот дошт и второто Христово доаѓање и крајот на овој грешен и трагичен свет и почетокот на Божјето царство а што неговиот предходник беше човек кој што дури подржуваше масонски планови и агенди, како што документиравме пред три самоти, плановите на Обединетите пагански нации. Не е битно што едниот е духовен, а другиот беше телесен. Битното е што во двата случаја се работи за греф против соборност. Дали досега бев јасен? Не е битно дали подржувате некој човек, се викал тој Полсон, на Слимовски или не знам кој. Павле Аполос, Петар, Јанко Станко. Битно е дали го кршите Христовото начало на соборност. Дали вашиот акт, вашето однесување, значи бунт против единството на црквата, против соборността на црквата. Еве, овие денови постои една акција, верувам дека сте чуле за неа, иницирана токму од Генерална конференција на адвентистите на седмиот ден, од 4. до 14. јануари, значи од среда до следната сабота, сите адвентистите на седмиот ден се повикани во 7 часот на вечер да се молат. Зашто? За излевање на светиот дух, за позниот дошт. Е сега, Ако се секјавате, Лани имаше една слична таква иницијатива, кога ги почнавме овие снимања на нашите богослуженија и проповеди. Па така некаде во архивата може да се најде од 15. јануари минатата година проповед во врска со една таква иницијатива за позниот дошт. И тогаш ја зборував за тоа кои се условите за, за примање на позниот дошт, според она што го зборувавме и пред тоа, во врска со пораката за оправдание со вера и за покајанието од некогашното отфрлање или одбивање на позниот дошт од Минеаполис 1888 година наваму. Но сега не зборувам за тоа и нема да зборувам за тоа. Сега сакам само да ме прашам. Значи, постои свакење дека што е можно поголем број верници, ако се молат, за една работа, да речеме за најбитната, излевањето на позниот дожд, светиот дух. Кој што и самиот Исус вели, брајте го не најнапред што? Царството Божие, неговата правда, сето друго ќе ви се прододаде. Навистина, ако се молиме за излевање на светиот дух, за тоа е најбитната работа за која што би се молил било кој на оваа планета. Не постои побитно нешто од тоа. И сега постои свакење што е можно повеќе луѓе ако се молат. Значи, повикани се отприлика колку? 14, 20 милиони? Колку ги има адвентистите на седмиот ден во сет? Да се молат сите во 7 часот на вечер за овие 10 дена за излевање на светиот дух. Дали тоа значи дека молитвата ќе биде по-силна? Само затоа што многу повеќе се молат. Милиони се молат за таа иста работа да се случи. Дали молитвата ќе биде посилна само затоа што се молат милиони во однос кога се молат двајца? Само по себе не. Молитвата на милиони за една иста работа ќе биде многу посилна во однос на молитвата на двајца за таа иста работа, само тогаш кога тие милиони се согласни. Што требаше да бидат двајцата за да го добијат она што во Христово име го молат Отецот да им даде, да бидат согласни. Но ако милиони верници се разединети, дали молитвата ќе успее? Нема да успее. Ние зборувавме дека кај адвентистите на седмиот ден постојат пет евангелија, пет различни, значи, уште еднаш да кажам, не се мисли на на библиските книги, евангелијата по Мате, Марко, Лука и Јован. Па сега уште некој е петто. Туку се мисли на пет различни свакења за оправданието со вера. Ако на теолошки план постои волкаво неединство, волкава разединетост, па ако на тоа додадеме неслуги, кавги, раздори, зависти, еве реков и ние тука сме многу повеќе од двајца. Но дали сме сите ние тука согласни? Во тој степен, за ако заедно се молиме да успее нашата молитва, Се разбира, ако е исполнат и он другиот услов, ако е сето тоа по Божија волја, да се случи во време и место во кое што ние бараме. Каде што се двајца или тројца собрани, еве еден многу битен елемент со кој што би сакал да завршам – уште во рано христијанското искуство, уште во апостолско време, во првиот век, бидеќи научниците велат дека од тогаш датира еден пронајден археолошки документ, наречен Учењето на 12 апостоли. Постои во тој спис, значи ранохристијански спис настанат во апостолско време, додека се уште бил жив апостол Јован во Ефес, пишува, постоја една молитва, многу убава молитва, која што гласи отприлика вака. Како што овој леп, се мисли на лебот за причест, бил расеан по полињата, што кога биле во прашање само зрна, семиња, како што овој леп бил растен по полињата, а потоа во едно собран, сите тие семиња, сите тие зрна, биле собрани во таа векна леп. Така, нека се собере од сите краишта на светот, нека се собере црквата Твоја. Колку бави зборови. Како апостолската црква ја разбирала соборноста? го разбирала единството во Христа, како што зборувавме и пред неколку месеци во контекст на светата причест. Но јас би сакал да прочитам едно друго рано христијанско сведоќство. Познатиот епископ на црквата во Картагина, град и црква кој што ден денес не постоја. и кој што маченички пострадал заради Христа во средината на третиот век, попознат како Свети Киприан Картагински. Коментирајќи ги овие зборови каде што се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас посред нив, Матеј 18.20, Господ покажува оти тој е повеќе со двајца или тројца кои еднодушно се молат, отколку со поголем број на разномислечки верници. И дека повеќе може да биде испросено од согласната молитва на малкуте, отколку од несогласното молење на многуте. Колку интересна мисла. Господ е повеќе со двајца или тројца кои еднодушно се моли. Меѓу нив постои слога, единство, или она едномислие за која што зборувавме во Христовиот ум. Отколку со поголем број на разномислечки верници. Кога молитвата на 20 милиони верници ширум свет, не само овие 10 дена, туку било кога, би била еднодушна молитва, кога би постоел толкав степен на согласност меѓу нив, тогаш тоа вистина би била силна молитва. И тоа за нешто што Господ копне е да го даде, Светиот Дух. Копне е да го излее. Но зошто тоа не успева? Според ова, според овој библиски принцип, затоа што Не постои тој степен за жал на единство и слога кај оние што се молат. Затоа поголемата бројка само по себе не значи поголема шанса за вослишување на молитвата. Затоа што Господ е многу повеќе со двајца или тројца кои еднодушно се молат, отколку со поголем број на разномислечки. и дека повеќе може да биде испросено од согласната молитва на малкуте, отколку од несогласното молење на многуте. Колку голема вистина. Јас на вистина би сакал, без да должам повеќе, да ја изразам својата желба, а верувам и ваша. Господ да ни даде прво покаяние од нашите гревови, ако тоа се уште не било случај, ако тоа се уште не сме го изчистиле, како што зборувавме мејатата сабота, новата година е прилика да се изчистиме од стариот квасец и да почнеме да живееме еден нов живот со самата, со самата нова година, иако е тоа обична календарска човечка конвенција, сепак тоа е една прилика за една таква инспирација. Значи, Господа не даде покаяние за очистување од гревови од кои што се уште не сме очистени, од завист или било што што чувствуваме спрема наш брат или сестра, а што тоа не е чисто. А потоа да ни даде и такво единство во духот и во неговото слово, во разбирањето на неговата реч, за да и нашата молитва Значи, нашата соборна молитва, како црква, заедно, биде достапна до Божиот престол. Нека му е фала и слава вечно. Амин.